Պարոն Ջավադյան, նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ երատոնի արթիվ որպես այդ տոնը մոտեցրածներից մեկի եւ շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար մեզ։ Կցանկանայի ձեր այդ ժամանակվա ուղու մասին, հաղթանակը մոտեցնելու այդ ճանապարհի մասին խոսենք։ Դժվարությունների, այն կամքի հաղթահարելու նախև այդ շնորհակալություն ես էլ կցանկանայի շնորհավորել մեր Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին երատոնի կապակցությամբ մաղթել խաղաղ երկինք եւ նոր հաջողություններ։ Առաջինը ոնց է սկսվել մարտական ուղին, սենց ասենք, դեր ուսանող լինելով Երևանի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում 91 թվականին մի խումբ ընկերներով որոշել ենք, որ գանք ու պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Հիշում եմ, որ Երևանի аэроպորտում Փարիզ պահանցնելով օգնել ենք բարձենք զենք ուղաթիրներ, որոնք պիտի մեկնեն Շահումյան, որոշեցինք, որ գնանք Շահումյան կռվելու։ Ու նեն ստացվեց, որ օթում մարշրուտը փոխեց ուղաթիրը ու եկանք հասանք Կոլատակ գյուղը մեր։ Կոլատակ գյուղից արդեն եկել են քաղաք ու որոշ ժամանակ անց դա եղել է դեկտեմբեր 91 թվականը։ Նույն ամսին ընկերների հետ մտել ենք Բեկորի Վաշտ, Աշոտ Ղուլյանի Վաշտը։ Առաջի մարտական մկրտությունը անցել եմ Խարինտակ գյուղում, նու նշեմ, որ Վաշտի դրույքը ու հրամանատարի պրինցիպը եղել այդպես, որ ամփորձ մարդկանց ինքը չեր ուղարկում որևէ մարտի, մենք անցել ենք մոտորապես մի ամիս մարտական պատրաստություն, որոնք ղեկավարում էին մեր հին աֆգանցիները, որ ծառայել են Աֆղանստան, ու տարինից հետո արդեն սկսել ենք մարտական ճանապարհը։ Խարենտակից հետո տարբեր ուղություններով աշխատել ենք, աղել է 26-րդ պոստը, Շուշիի ազատագրումը, մեր ամենափառապանից հիշողության թող Մարտակերտի շրջանի պաշտպանությունը հիմնականում մեր ուղությունն է եղել եւ արդեն երբ որ ստեղծվել է գումարտակ, առաջի գումարտակը արդեն ծառայել եմ առաջի գումարտակի հետախուզության ջոկում, ու արդեն խնդիրները ավելի լայն էին, ավելի դժվար, ու տարբեր ուղություններով սկսել ենք աշխատել թե Սարիբաբի ուղությամբ, թե դեպի Քաշաթաղի շրջանի հարավային մասում եւ տարբեր ուղություններով Մարտակերտ եւ այլն եւ այլն։ Շատ դժվար պայմաններում առանց կանոնավոր բանակի փաստորեն պարտիզանական ջոկատներով եւ հնդածս կարգավորելով հաղթանակ կերտեցինք անհավատալի կարելի է ասել։ Այդ ժամանակ ինչն էր օգնում։ Գիտեք, մեր սերունդը դաստիարակությունը ստացել է սովետական միության ժամանակներում եւ մեր papերը մասնակցել են մեծ հայերենական պատերազմին ու շատ օրինակներ մենք վերցրել ենք իրանցից իմ երկու papս էլ ծառայել են հայերենական պատերազմում, տեսնելով իրանց մեդալները, բարձնում էի ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, իրանք պատմում էին որոշ հատվածներ, որ ոգևորվում ենք ու Դպրոցում էլ ստացանք շատ հայրենասիրական դասերակցություն։ Մանավանդ մենք երբ որ կարդում էինք հայրենական պատերազմի մասին հոդվածները դրանով էլ ողջորված էինք։ Երկրորդն դա էր, որ այդ ժամանակ հիմնականում որ սկսվել է մարտական գործողությունները եղել են կամավորներ ու մենք վստահ էինք, որ որևէ մեկը իր անգերոջից թողնելու մարտի դաշտում ինչ դրություններ ստեղծվի։ Եվ տղաներից շատերը հենց այդպիսի պայմաններում էլ զոհվել են վիրավորված ընկերոջը դուրս հանելուց մարտի դաշտից։ Եղել են տես դեպքեր իհարկե։ Այն ժամանակ, չգիտեմ, այդ մարտական ոգին, մարտական եղբայրությունը եղել է մի լավ մեծ մակարդակի։ Ճիշտ է, հիմա էլ չի, որ ասթե վատացել է թե ինչ որ բան, հիմա մեզ ունեն կանոնավոր բանակ, որ ավելի հզոր բանակ ենք, ինչը ցույց տվեց ապրելան պատերազմը։ Նշեմ, որ ապրելան պատերազմի ժամանակ էլի մենք օգնում էինք պաշտպանական շրջանում մեջներական կառույցներ կառուցելու համար ու ամսի 1-ին եղել ենք առաջնագծում ու դիմավորել ենք Տշնամուն այնտեղ մեր փրկարարարության աշխատակիցները։ Եվ ի դեպ այս նոր սերնդի հանդեպ մի քիչ հավատի պակաս կար, որ հայրենասիրությունը այն չէ, գուցե ուրիշ դաստիարակություն են ստացել, ուրիշ ժամանակներում են ապրել եւ այդ նույն ոգին չի լինի, բայց ապրիլյան Քարորյան հենց ապացուցեց հակառակը։ Հերոսը մնում է հերոս ու նույն խիզախ տղաները մնում են խիզախ։ Ամեն մի ժամանակաշրջանում լինում են իրան հերոսները եւ լինում են նաեւ բացասական կերպարներ։ Եղել են նաեւ բացասական կերպարներ առաջի պատերազմի ժամանակ, մեծամասնության հերոսներ են եղել։ Ու նույնիսկ էլ հիմա է, կյանք շարունակվում է, տարբեր մարդիկ են ու բարեբախտաբար Փարքաստու հերոսները մեր հայ ազգում շատ են ու յուրահատկությունը մեր ազգի նրանն է, որ դժբար պահին միշտ միաբանվում ենք ու պայքարում ենք արտաքին ճշնամու հետ։ Իսկ կոնկրետ դուք հավատում եք նոր սերնդի ոգուն հայրենասիրությանը։ Իհարկե, ես որպես զինվորի հայր դասել արդեն ծառայել մեր բանակում, նույն պաշտպանական շրջանում ա ծառայել եւ տեսնելով Իրան, Իրան ընկերներին ու ինչու՞ չէ հաճախ մեկնում էինք առաջնագից նույն մեր ջահել սերունդը ծառայում են, տղաներ կան, որ քեֆուտ գալիս արձիվներ են։ Իհարկե, դրանց ոգին կա ու դենց է շարունակվելու։ հա։ Վստահ եմ, որ իրանք հարկեղած ժամանակ ավելի լավ կդերսովորեն, ինչ մենք այն ժամանակ ենք համայնքը զարգանում է, ամեն ինչ զարգանում է։ Շատ ազատամարտիկներ են փաստում, որ նոր սերունդը այս ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայրենիք պաշտպանած սերունդը գիտելիքներով նաև ռազմական շատ ավելի լավ է զինված եւ ոգին է շատ բարձր Տարբերությունը նաև դրա մեջ է։ Երևի այն ժամանակ չէիք հասցրել պարզապես ինչ-որ ռազմական գիտելիք ստանալ։ Ռազմական նախնական գիտելիքները մենք ստացել ենք ՆԶՊ դասերին, դպրոցում դեր։ Հիմա նույն ձևի ՆԶՊ-ն անցնում են նախնական զինպատրաստությունը։ Եվ կարելի է համեմատել այն առումով, որ հիմա պատրաստությունը ավելի ուժեղ է, ինչ այն ժամանակ, որ մենք ենք անցել, մենք որ անցել ենք միամիս մոտորապես այդ ժամանակաշրջանում ռուսերեն ուսկորենի կուրս Մալադով բայցա։ Հիմա կանոնավոր բանակ ունենք, ու այդ կանոնավոր բանակում ամբողջությամբ նախնական պատրաստությունը զինվորները անցնում են, հետո արդեն անցնում մարտական հերթապահության։ Որովհետև գիտելիքներ շատ կարևոր է նաև զինվորի համար։ Իհարկե, նույն գիտելիքները ստանում են այդ ժամանակա ընթացքում, ու հետո տեխնիկական զինվորությունը։ Այն ժամանակ հիշում եմ, որ քարին տակ գնացինք մեր դասակում սովորական ինքնաձիգներ էր պակաս 5 հոգի սա դասակից 28-30 հոգուց ստացել են ընդամենը 5 հոգի ինքնաձիգ որ գնացել են քարին տակ արդեն բեղում փոխարինել են իրաց ինքնաձիգներ ենք մենք վերցրել ու մարտական հերթապահության անցել այ հիմա այդ զինվորությունը կա ամեն մեկին ունի Պարոն Ջավադյան, պատերազմը նաև փոխում է մարդուն շատ առումներով, կոփում է նաև ինչ որտեղ, որովհետև ստիպված ես կոփվել այսպես թե այնպես եւ մահ ես տեսնում, ավերում ես տեսնում, պետք է դիմանաս սեփական մաշկի վրա, մահվան վախն ես զգում եւ այլն։ Ինչպես եք դուք փոխվել, ինչն է փոխվել ձեր մեջ։ Այն ժամանակները, որ ասենք թե ինչ որ մահվան վախ եղելա, ոնց ասեմ, թե չեք հասկացել, թե փոքր ենք եղել, այն ժամանակ դեռ 17-18 տարեկան երեխաներ ենք եղել, որ թողել ենք եկել ու մտել։ Հիմա այն ժամանակ արդեն որ տեսել ենք մեր մարտական ընկերներն են զոհվել, վիրավորվել, որ ոչ թե վախ է եղել, այլ եղել է այն ափսոսանքը, որ ընկերդ արդեն չկա։ Պատերազմը մի կողմից էլ ասեմ, որ սիրտը քարացնում է մարդին։ Այդքանը տեսնելով ուզած չուզած դառնում ես մի ձևի կորտ մարդ պաշտպանական ռեֆլեքս է երևի ինչ որ տեղ որ իմանաս։ Երևի թե ու ժամանակը որ անցնում արդեն այդքանը որ գիտակցում ես արդեն որ երեխաներա քեզ լինում արդեն մտածում ես որ այն ժամանակ քո ծնողները ինչ են մտածել որ դու մարդու դաշտում ես ու իրանք ասիթե մայրս տուննա քույրս տուննա հայրս էլ մարդու դաշտում էր դրա համար իրան չնայած որ ինքն էլ մտածել ես հիշում եմ Շուշիի մարտի ժամանակ ինքը եղել այն ժամանակ փրկարար ծառայությունում ու Հազետ Սադատա կինոյի պես եկելա Շուշիի մարտին որ ազատագրել ենք ինձ գտել եւ ապրիլյանում էլ կային շատ ծնողներ, ովքեր բարձրացել են դիրքերը։ Ես դիրքերում տեսել եմ, հա, շատ ծնողներ բարձրացել են իրանց ծառայող տղաների մոտ տղաների մոտ մարտական երթապահությունը տարել։ Ու այդ ապրիլյան պատերազմը, չնայած որ ճիշտ է զոհեր տվել ենք, շատ կորուստ տվել ենք, որը շատ ցավալի է, բայց եղել է նաև մի դրական կողմ, որ եղել է դաս թե մեզ համար, թե մեր ճայել զինվորների համար, նույն դասը, որ այդ ծնողները եղել են իրանց երեխաների մոտ, նույնը պատմում էին իր ձև պետքա վարվի այս դիրքում կամ այս ռմբակոծության ժամանակ կամ երբ որ Տշնամին հարձակվում է, դիրքի կառուցումը ինժեներական ինչ կերպ պետք է արած, որ ավելի պաշտպանված լինես ու տշնամի խոցելի լինի։ Այդ դասերը նույնն է վերան պատերազմում քաղել են մեր զինվորները նաև մեծերի, մեր վեցերանների շնորհիվ, նույն հայրերի շնորհիվ ու այն մարդկանց, որոնք գնացել են կայնել զինվորի մոտ ու միասին համեմարտական հերթապահություն են տարել, համ միաժամանակ սովորացել են նույն զինվորին։ Պայքարը ավելի լավ ապագայի համար էր բնականաբար հաջորդ սերնդի ավելի պայծառ լուսավոր ապագայի համար։ Այն ինչ կա այսօր, ինչ ներկա ունենք այսօր, գոհ եք դուք ինքներդ։ Այսպիսի երկիր եք ուզում, այսպիսի ապագա եք ուզում ձեր ապագա այն ժամանակ երեխաների համար։ Գիտեք, մարդը այնպիսի էակ է, որ ինչքան էլ լավ լինի, կուզենա ավելի լավ լինի Այն ժամանակ մենք չէինք պատկերացնում, որ այսքան քաղաքները կգեղեցկանան։ Ճիշտ է, երազում էինք ավելի շատը, օրինակ մեր վաշտի երազանքը դա էր, որ մեր հրամանատարը մեկ-մեկ գալիս էր մեր գազարման։ Այն ժամանակ առանձին-առանձին բնակներ ա եղել ֆինսկի դոմիկների հիթասում ու մեզ հետ զրուցում էր, ասեց տղաներ, որ գրիվը վերջանա ամբողջ վաշտով գնալու ենք մի հատ նավ վարձենք ու ծովով ամբողջ աշխարհը տեսնենք։ Այդ երազանքը մնաց երազանք, ճիշտ ասած, բայց հիմա շատ ենք զարգացել, նաև հուսով եմ, որ զարգանալու ենք, ավելի ենք շնացնելու մեր երկիրը։ Ինչ մաղթանք ունեք հիմա իրենց զինվորական ծառայությունն անցնող զինվորների նորակոչիկներին, որպես փորձառու զինվորական եւ ինչ կմաղթեք առհասարակ հայազգին։ Նախ եւ առաջ մեր զինվորներին, ովքեր ծառայում են հիմա բանակում, մարտական դիրքերում մարտական հերթապահություն են գրում։ Ցանկանում եմ ամփորձանք ծառայություն, լինեն խիզախ, միշտ իմանան, որ մենք ցանկացած պահին լինելու ենք իրաց մոտ։ Խաղաղ երկինք ու ինչպես միշտ երբ որ տահաս ծառայում էր, կասեմ, որ ծառայության ժամանակ միայն մտածեն ծառայության մասին։ Այդ ժամանակ ծառայությունը շատ հեշտ է հանձնելու ու շատ թեթև։ Մեր ժողովրդին նորից հայազգին խաղ երկինք շնորհավորում եմ եռատոնի կապակցությամբ հատուկ շնորհավորանքներ, ցանկություն երկար կյանք եւ առողջություն մեր հայրենական պատերազմի վետերաններին, նրանք շատ քիչ են մնացել եւ ամենայն բարի Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ էլ ենք շնորհավորում եւ թող նույն կամքով, նույն համբերությամբ ծառայեք հայրենիքին եւ հայրենիքը թող լինի լավագույն տեղը, որտեղ կարելի է ապրել, որտեղ կարելի է արարել։ Այս կամանդոսը քաչ, լույսը չբացված գրոհենք առաջ, Կաղաքը բոլոր կողմերից պատենք, Այսօր մենք պետք է շուշին ազատենք, Կաղաքը բոլոր կողմերից պատենք, Այսօր մենք պետք է շուշին ազատենք, Կիսարի կողմից, սենց փչի կամին, ով սարսափար լինի թշնամին, և թողի մանամ վերվասոխնեն, որ այս ու հետև չենք ներելու մենք, և թողի մանամ վերվասոխնեն, որ այս ու հետև չենք ներելու մենք, թշնամի եւ թողի մանա